Sí. Ajá, ajá, Guardión. Gaur eh, arratsaldean Venezuela frente a la agresión imperialista izeneko itzaldia izango da Bilbon, arroka herri tailerra Eta osa itzaki iruditu zaigo Venezuelari buruz hitze egiteko. E, itzaldia Luis Mi Huartek emango du, internazionalista, e, parte hartuz Amerika Latina taldeko kidea, eta EHUko antropologia irakaslea bera. E, eta jadanik telefonaren bestaldean e, daukagu. Aupa, Luis Mi, zer moduz? Ongita zuek. Ederki. E, eh, bueno, eh, orain dela bihazte edo saiatu ginen Venezuelako kontsulatuarekin hitz egiten, baina nahiago izan zuten elkarrizketarik ez egitea. Kontua da, eraso gertatuta gero isilpena nagusitu dela e, eta handik datorren informazioa gainera oso eskasa dela. Ez da, ez da egiz zaizun, zuk ezagutzen duzu bertoko jendea, egon zaraan, e, zelan dago egoera? Bai, bueno, eh, bai, nire harremana venezuelarekiko nahiko estua da, duela, duela bi markada baino gehiago, ez da? Eh, eta mm, egia esan, bai, azken hilabete honetan lagunez berdinekin hitz egin dut, eta bide batez, bueno, pues, eh, handik bidalitako analiziak irakurketak ere, ba, ba irakurtzeko tartea. E, orduan, bueno, nik uste dut, e, bi elementu nabarmendu daitezke alde batetik e, ba, eraso militarra eta presidentaren baiketa gertatu gero sortutako sok e, kolektiboa e, Venezuela osoan eta bo, nik esango nuke nazi artean ere, ez da, e, guk ere mendik ikusi denuen e, urtarriaren iruko e, pasaditzoa benetan ba, bo, beste episodio distopiko bat bezala azken urtetan gertatzen ari diren beste batzuekin batera. Mhm. Eta, bueno, soke e, egoera hori pasatuta gero, ba, esan dezakegu, komila askoren artean zorionez, e, normalizazio politikoa bere ala berreskuratu zen, e, jankiek, bueno, buruan zuten, helburu nagusia ez zuten lortu, bon, haiek aldeza horretik erabaki zutenean baitzea presidentea eta panola baite, e, gaur egun esaten den bezala eraso kirurgikoak egitea e, Venezuelako hainbat puntutan ja bat sekiten e, etzela bideragarria e, okupazio militar bat edo, edo nola baite ba, gobernu titere bat jartzea eta horregatik e, bueno, ba, e, batean e, ba, gobernu bolibartarrak lortu zuen ba, normalizazioa berreskuratzea e, estatuko botere guztietan, e, bai parlamentuan, bai e, ejekutiboan, baita e, arlo judizialean ere, eta, eta gerotzi, bueno, pues, pues, e, jendea e, neurri batean handago e, ba, datorren ari begira. E, alde batetik e, estatu batuak eta estatu batetako gobernua eta e, ungo venezolako gobernuaren arteko E, elkarrizketak egon dira, e, martxan da negoziazio prozesu bat e, egoerari aurre egiteko, mhm. eta, bueno, pues nola baiteko e, kalma tensa moduko bat e, e, dago herrialdean. Mhm. E, eta erasoa nola interpretatzen duzu? Zerbait aldatu da Venezuela, ez Bai, bai, zarantzari gabe. Osa, alde batetik, e, e, galdera bat da, zergaitik erasoa, e, argi dago erasoa ez gola lotuta <laughs> inondik inora e, ba, e, ba, drogen aurkako gerrarekin edo demokraziarekin, bueno, jakin da, imperialismotik bultzatutako eraso militar bat dela, ba, ba badakigu zer dagoen atzen, eta badira interes imperialistak zehazki ekonomiarekin lotutak eta Eta, Gainera oso, argi, oso argia dira du Mr. Trumpek, ez? Bai, eh, hori, bai, bai, Trump. <laughs> Eh, hori min gainean bilori gabe. Hori da, bai, Trumpek berakia e, eh, eraso militarra bai- eta baiketa gauza gero oso argi esan zuen, e, gure helburua da, helburu ekonomikoa, berezik da petrolea, eta eta horrekin batera, e, hainbat e, mineral kritiko eta estrategikoak direna gaur egungo e, ekonomiaren eta arduan, ba, ba bueno, alderretatik e, eh, argi dago zin den haien helburua gainera e, Maduro, Nueva Yorkera aldo eta gero, ba, bai, baitu eta eh, haien e, aurkako akusazioa e, narkotrafikoagatik deusestatu zuten, zekitelako hori gezurra zela, eta bueno, pues, hori ere izan da erabateko bueno, pues, e, lotxagarria, ezta? bueno, e, e, elburuak argi dago, eh zintzuk diren, eta, eta bueno, ba, mm, ba, nik esango nuke e, orain dagoen gakoa da, hori, nola interpretatu erasoren osteko estenatoki hau. E, eh, estenatoki mm. komplejua delako e, alde batetik e, ba, estatu batuetako eraso honek eta baiketak e, neurri batean lortu duelako e, indarko relazio aldatzea eta behartzea egungo venezuelako gobernuari e, aldaketa batzuk egitera, baina aldi berean e, venezuelako gobernuak e, neurri batean jarraitzen du mantentzen botere politikoa, eta bueno, e, estatuaren kontrola, luraldaren kontrola, Eta, eta badu bueno, gaitasun, eta mugatua izan, nahi du gaitasun bat e, nola bai negoziatzeko estatu batuekin. Ordu, bueno, orain gako nagusia da e, petrolioaren inguruko egoera, petrolioaren inguruko negoziazioa e, zertan datzan, zer gertatuko gernoen inguruan, eta bar, bai, eta e, eh, horreta zitze egiteko, bueno, pues bereziki, e, azpimarratu dezakegu, azken egun hauetan, e, Venezuelako parlamentuak, aprobatutako ba, e, erreforma bat eh, petroleo legaren inguruan, bai, edo hidrokarburoen inguruko e, lege erreforma. Eh, ah. horrek nolabait pistak ematen dizkigulako, ba, zer gertatuko den, edo zer gerta daiteken dato zen, dato zen hilabetetan, bai. Aha. Eta, bueno, pues, eh, neurri batean, behartuta egon dira, egungo egorari nolabait aurre egiteko, eh, ba, e, erraztera e, estatu batuetako multinazional batzuen e, buelta, e, venezuelara, bai? Hori mm, e, gauzatu da, dagoeneko, edo? Berez, bai, bai, osea, berez ez da gauzatu e, multinazionalak, e, e bueno, uste dute momentu, momentu enten daudela, ze horrek eskatzen bai. du denbora, e, baina, baina berez, e, erreforma onartuta dago, eta, bueno, erreformaren bigako nagusi, ba, balde batetik, e, ba, ba, bai, bueno, pues, hmm. pues alde batetik, er, erraztea, erraztea bidea, ba, ba itzultzeko hainbat multinazional garrantzitsu eh, estatu batuetakoak, bai? Hmm. Eta, eta, bueno, pues, eh, horren truke, eh, Venezuelak pairatzen duen eh, blokeo ekonomikoa, eta komertziala eta finantzieroa, pues, neurri batean e, murriztu daiteke nabarmen eta ba, arnaz e, nahiko emanaldio e, herrialdeari nik uste dut ere hau esan eta bero garrantzitsua dela eta igual alde zaurretik esan behar nuen e, irakurketa historiko bat egitea ulertzeko ere zergaitik Venezuelako gobernuak egin du egin duena. Hmm alde batetik e, Venezuelak Venezuelako e, Bosgarren Errepublika Movimiento Bolivarian, Movimiento Bolivariano Sortutako Bosgarren Errepublikak pairatu du eraso e, iraunkor bat e, bendea zizenetik, oza, sea, gara bat pairatzen eraso e, bortiz bat estatu batuetan estatu, estatu batuetatik, estatu Mhm. Eh, hori, hori alde batetik, eta bereziki, e, bi mila aurrera, e, eh, amaik amabi urte pasatu dira, e, eraso horrek jauzi kualitatibo bat eman zuenetik, bai? Eta e, gogora dezagun, 2008an, Obamaren garaian, Obama, <laughs> bai, Obamaren garaian, bai, Obamak e, bakubarekin harremanak Eh, errazten zituen bitartean justu ba, Venezuelarekin egin zuen kontrakoa eta onartu zuen, bueno, pues nola bai dekretu bat, adirazten zuena, ba, Venezuela zela arrisko handi bat estatu batu entzat. Bueno, e, oso, oso e, ironikoa, baina horrek ekarri zuen, ba, e, gerra ekonomiko baten diseinua, planifikazioa Venezuelaren aurka, eta eta geroztik ezartzea e, blokeo komertzial eta finantziero bat, Venezuelaren aurka, kubak pairatzen duen E, e, blokeoren antzekoa, bai? Eta hmm. e, horrek ekarri ditu ondorio oso latzak. E, ba, neurro handi batean, arrakastatu izan delako, lortu duelako e, ba, ekonomiaren oinarri materialak e, porzentai handi batean deusestea, suntzitzea. Eta horren ondorioz, ulertzen da migrazio masibo bat, milioika eta milioika pertsona e, gerozik venezuelatik atera ziren e, bagerra ekonomikoaren ondorio latzen gatik. Orduan, hori, kontutan hartu behar dugu eta bukatzeko e, azalpen honekin, aipatu behar dugu, azken hilabete hauetan, e, Trumpen gobernuak aregeiago gogortu zuen egoera eta beste jauzi kualitatibo bat eman zuen e, blokeo nabala e, Karibean jarri zuenean eta bereziki e, petroliontziak e, eh, baitzen e, hasi zirenetik estatu, estatu batua. Mm Orduan, bueno, ba, horrela helburua zen estrangulatzea e, guztiz e, ekonomia venezolarra eta, bueno, gainera horri gehitzen badiozu e, eraso militarra eta baiketa e, ba, horren ondorioz nik uste dut ulertu behar dugula egoera latzean dagoen Venezuela, Venezuelako gobernua eta Venezuelako e, gaur egungo regimen politiko. Ardun, e, eh, horrelako negoziazio bat ematea bizirauteko eh subirauza mantenduz neurri batean, gobernua mantenduz neurri batean hmm. eta ebitatuz e, eh, gobernu kolonial bat edo e, eskuina edo eskuinaren itzulera gobernura, pues bueno, neurri batean ere balioan jarri behar da, nire ustez. Mm-hmm. Eta bukatzeko galdetu nahi nizun pues, etorkizunari buruz, aipatu duzu kua ere <laughs> hor eta blokeo ekonomikoa eta, bueno, e, eratxo honek e, aldatu du hori argi dago ba, zonalde osoko e, egoera, ez da? Kontaigu zu pizka bat nola ikusten duzu etorkizunean e, zonalde osoa eta venezuelararena? Bai, bueno, egia esan, e, etorkizun laburra, e, ba, nik esango nuke, ba, e, nahiko gogorra izango dela. Oso etorkizun latza dator, datozen urtetan, e, ez bala gertatzen, e, pasadizo berezi bat, bai, eta bereziki estatu batuetan. E, ikusiko dugu orain datozen hautezkundeak, eh, hautezkunde parlamentariak estatu batuetan, azaroan, badirudi trumpismoa indarra galtzen ari dela, e, ba, iritarren babesa gero eta gutxiago, eta bon, gerta diteke demokraten e, garaipena, eta, eta bon, hori izango da, seinale interesgarri bat, la, ba, trumpismoaren manola ba, baite, ba, lehenengo krisia izan, izan daitekela baita. Eta, eta hmm. gero, bueno, ikusi behar da ere, pues, pues bi urte barru, e, nork irabaziko ditu eskundeak estatu batu, eta ze, gustatu ala ez gustatu, horrek e, baldintzatuko duelako pilo bat, ez bakarrik Venezuelako egora, baizik eta eh kontinente osoko egora, Amerika Latinako egora, zalantzari gabe, eta kubako egoera bereziki. Orduan, orain, epe motzera, datozen hilabetetan, datozen bi urtetan, egoera oso oso oso latza. Alde batetik Venezuela lortu du momentuz, bizirautea, baina onartuz eh ba kontzesioak egin zer kontzesioak egin dituela bizirik bai bueno kontzesioak egin behar izan ditu bizira uteko eta eta neurri batean pues postira, e, ikusiko dugu bai eh agian kubako nik esango nuke e, egoera askoz gogorragoa eta latzagoa izan daiteke datosen hilabetetan ikusiko dugu 2026an zehar kontutan hartuta eh estatu batuetako gobernuaren helburua, bueno, helburu ezberdinak zeuden, helburu batzuk oso lotuta zeuden Venezuelarekin, aipatu dugun bezala, beste batzuk lotuta daude e, kontinente osoarekin, e, oso argi abirazi zuten jankiek 2008 bosteko bukaeran, abenduan, azaroan, okerez banago, e, haien e, segurtasun nazionaleko doktrinaren egokitzapen bat, eta Monroe doktrina e, o, modu agerian maigainan jarri zuten, ez, e, kontinentearen kontrola bermatu behar dugu euneko eunean, eta egingo dugu edozein gauza hori bermatzeko. Venezuelaren aurkako erasoa e, horren adibide esanguratsua da, ezta? Estatu hmm. batuek onartzen dute e, mundu mailean galtzen ari direla erabateko hegemonia, eta arduan ba, erabaki dute egokitzea egungo realitate historikora non e, behintzat bermatu nahi duten haien e, esaten den bezala e, izte geopolitikoan e, eragin zonaldea, e, influentzia zonaldea, eta hori noski, e, haien e, kontinentea da, eta bueno, nola bai, hori bai, e, hoien kontrola, horren kontrola bermatu nahi dute. Eta kubari dagokionez, kontutan hartuta, e, kuba izan dela, e, irautza gertatu zenetik, pues ja duela <laughs> amarka da asko, e, haien arantza nagusia iltzatuta, ba, haien e, obsesioa beti izan da, guako gobernuarekin eta eta regimen politikoarekin bukatzea. Eta ordun, hor dute e, argi dute hori dela haien helburua eta e, Venezuelan arkako erasoa, eta honekin bukatzen dut, horrekin oso lotuta dago, Venezuela izan delako, azken e, eh, mende laurde hontan, e, eh, hornitzaien agusia petrolioari dagokionez, energiari dagokionez. Eta la ere, bueno, bakigu, kuban dagoela azken urte hauetan oso gora alatza, blokioaren gatik, eta ba, bai, e, orduan, e, Venezuelak murriztuko du e, bere hornidura e, kubarako, eta liberean, e, Mexikok azken boladan bidaltzen dion petroliaren inguruan ere sortu da e, gatazka handi bat estatu batuek presio ikaragarria egin diote e, Mexikoko gobernuari petrole hori ez bidaltzeko kubara erabat itotzeko e, kuba hmm. eta horregatik e, perspektibak egia san oso oso kezkagarriak dira e, kubarako eta bueno ikusiko dugu datozen zen, hmm. betetan, batez ere urte honetan zer, zer gertatzen den, baina baina bai egoera ia san eta eta borobiltzeko e, eta bukatzeko e, Amerika Latina osoan ematen ari den joera ultraeskuinerant ez bakarrik eskuinerant baizik eta ultraeskuinerant gobernu ezberdinak bere ganatzen ari direlako herrialde askotan ba horrek ere adierazten du egoera askoz kezkagarriagoa dela ba, eh, argi dago bai eraso honek eta bueno, Trumpen politikak eh, kriston eragina izango duela eh, Amerika Latinan, baina bueno, baita ere ba, Europan e, izan du eragina eta Euskal Herrian ikusi genuen ere E, egon zela kalean, ez, eraso honi erantzuna Euskal Herriko kaleetan, eta ba, argi dago ere interesa handia dagoela gai honekin. Beraz, e, bukatzeko, pues, eh, azpimarratuko dugu, e, edo errepikatuko dugu, itzaldia emango duzula, Luismi, arratsalde honetan, arroka herrita Hierrean, hor bilbin, e, ordua, barkatu, zein zer ordutan? e, izango da arratsaldeko zazpietan. Arratsaldeko zazpietan. E, eta bueno, pues, e, nahi izan dugu e, elkarrizketa honekin, bueno, zurea izango da gaztelaniaz, pues, e, euskeraz ere ematea pixka bat e, aurrera pen bat, ezta? Eta nahi duena, pues, bertaratzea e, dauka, e, gehiago jakiteko edo mintzatzeko, e, Zurekin, e, Luis Mio Arterekin, eskerrik asko, hemen egoteagatik, e, Laro goita mazazpi erratian e, eh, sueltalo jarako, eta urrengo arte. Ia esker zuek eh, elkarrizketa ditea batik. Agur. Gero